planta substanzo povus prilongigi homan vivon. Esploristoi de la Universitato de Graz en Austrio malcovris substanzon quiu stimulas la purigadon de celoi. Quiu mangias malpli, ca quiu ciam de nove fastas, tiu havas chanson vivi pli longe, diras teorio. La causo por tio estas, che per tiu mangio conduto la purigado de la celoi estas stimulata. Estus bele se eblus stimuli tiun proceson, kiu nomigas autofagio, ancau sen asketismo, helpe de certai efic substansoi. Ducent diversain candidatoin. La esploristoi ce la Universitato de Graz estis testintai pri ilia capablo mal rapidigi la caducigion de celoi. Cai evidente ce unu substanzo ili atingis trafon. Temas pri quar como quar di metoxicalcono, malonge domo zo. La esploro montras la potenzialon de domo zo, ciel farmacologia rimedo o caducigio, cae contra proagiai malsanoi, diras la studajo, cio estis publicigita en faca magazino dum februaro. Domozo appartenas alla naturae polifenoloi, ciui estas conatai pro sia antioxidiga effico. Ili trovigas nenur en teo, rugiavino, cae cacao, fructoi au legomoi la esploristoi povis pruvi la aperon de domozo en tradizia asia curaza planto, nome ashitabo. La substanzo domozo inductas en diversai organismoi, de gisto al vermoi cae mushoi gis homai celculturoi, la san accelan celpurigan efficon, comunicas la gvidantai autoroi de la studajo, ce la Instituto pri bioscienzoi biosciencoi de la Universitato de Graz. Ili crome constatis che domozo reductas damagioin de la cora histo en suciuloi. La sama labor gruppo iam antaudet iaroi estis malcovrinta substanzon ciu accelas la autofagion. Ginomigas spermidino, cae gitrovigas inter alie en germoi de tritico, en fungoi, au en maturiginta fromaggio, cae gi efficas protecte al coro cae cerbo. En multai locoi esploristoi iam esti sercintai fonton de iunezzo. Ili atingis trafon exemple ce grunda bacterio de la pascae insuloi, nome rapamicino gi havas vivo pli longan per bloccado de enzimo. Gi estis testata inter alie en la jaro 2009 ce mussoi. La vivo dauron de la mascloi gi pli altigis je 28%, la vivo dauron de musinoi je 38%. flanke, rapamicino causas gravain crom efficoin, inter alie gi malfortigas la immun sistemon. La credo pri reuniga e fico de la sango de pli una i iam agias ie miloi da iaroi. Gi shaini confirmigis fine de la dudeca iarcento ciam du experimentai musoi estis tiel cuncudritae che ili habis comunan sango circulon la organismo de la pli agia muso reunigis. Ancau la injectado de sangoplasmo plasmo de pli musoi efficis simile. Plua esplora aliro estas gen technica. Oni provas manipuli tiel nomatain sirtuinoin. Tio estas genoi, kiui activas precipe en la mitochondrioi tiui sia vice en havas damagiaen liberaen radicaloin, caela sirt genoi helpas sen dangerigi ilin.